Եթերում հայացք հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ձայնասրահում Անահիտ Միրզոյանը։ Տարիների ընթացքում մարդու կൂട്ടակած կենսափորձը տարեց ժամանակ ոչ միայն իրեն, այլև երիտասարդներին է անհրաժեշտ լինում նրանց հոգնում քայլել առաջ, չվախենալ դժվարություններից։ Բնականը սերունդների այդ կապի մեջ է, երբ տարեց մարդուն ուշադրություն են ապարգևում, փոխարենը ստանալով անգնահատելի կենսափորձ ու խորհուրդներ։ Երբ կൂട്ടակացը փոխանցելու եւ ստանալու այս բնականոն գործընթացը խախտվում է, ունենում ենք միայնակ տարեցներ եւ մանավանդ մեզ հայերիս ոչ հարիր արժեհամակարգով առաջնորդվող երիտասարդներ։ Աշխարհի բոլոր ծայրերում, այդ թվում եւ մեզ մոտ, կան տարեցներ, ովքեր հանգամանքների բերումով կյանքի մայրամուտին մնացել են դեմ առ դեմ իրենց մենության հետ։ Բարեբախտաբար մեր պետությունը հոգում է նրանց մասին։ Այսօր մենք զրույցի ենք հրավիրել աշխատանքի եւ սոցիալական ապահովության նախարարության տնային պայմաններում միայնակ տարեցների եւ հաշմանդամների սպասարկման կենտրոնի տնորեն Արեգա Ադամյանին։ Տիկին Ադամյան, քանի որ դուք աստվածահաճո գործ եք կատարում, այսինքն այն տարեցներին, ովքեր տնից դուրս գալ չեն կարողանում, սпасարկում եք տներում։ Գործը իհարկե ունի իր բարդությունները, երբ վանից եք սկսել աշխատել, երբ վանից եք սկսել այդ գործունեությունը եւ ինչ բարդություններ ունի, ինչպես է ընթանում առհասարակ։ 2014 թվականի հուլիսի 1-ից Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության եւ աշխատանքի սոցիալական հարցերի նախարարությունում ստեղ ստեղծվել է տնային պայմաններում միայնակտարեցների եւ հաշվանդամների սպասարկման կենտրոն ոչ կառավարչական հիմնարկ։ Իսկ 2015 թվականի հունվարի 1-ից շրջկենտրոններում Տնային պայմաններում խնամքի տակ են ընդգրկված 185 միայնակ, տարեցներ եւ հաշմանդամներ, իհարկե որոնք խնամքի կարիք են զգում։ Սպասարկման կենտրոնի գործնեայության հիմնական նպատակներն են սպասարկման կազմակերպումը, կենցաղային սպասարկում, առաջին բժշկական օգնություն եւ սպասարկում, սոցիալ-հոգեբանական օգնություն եւ իրավաբանական խորհրդատվություն։ Սոցաշխատողները այցելում են տարեցներին եւ հաշմանդամներին, կատարում իրենց կողմ կողմից տրված հանարարությունները։ Մենք սոցաշխատողներս բոլոր մեր տարեցներին եւ հաշվանդամներին հաշվում ենք մեր տատիկներն ու պապիկները, մեր հարազատները։ Դա է երևի օգնում այդ դժվար գործը կատարել։ Այո։ Եվ քանի որ սոցաշխատող ոչ բոլորը կարող են լինել կարծում եմ։ Այո, որովհետեւ ինչքան մարդ, անքան բնավորություն, ինչքան բնավորություն, այնքան մոտեցում։ Ինչն է կարևորը սկզբունքային այ գործունեության մեջ։ Ամենից կարևորը որ հարգալից վերաբերմունքն է, քանի որ մենք այցելում ենք իրաց տները, արդեն մեկս մյուսի համար հարազատներ է կոչվում։ Սոցաշխատող կամ տարեց կամ հաշմանդամ Սոցաշխատողները, որ այցելում են տները, տարեցների եւ հաշվանդամներին, կատարում են կենցաղային սպասարկում, այսինքն գնումներ խանութից, շուկայից, գնումներ դեղատնից, դեղորայք, միայն ու միայն սպասարկողների միջոցով։ Առաջին բժշկական օգնություն ես ասարկում են ցուցաբերում, այսինքն շտապ օգնության կանչ կամ տանում են պոլիկլինիկան տվյալ տարեցին կամ հաշվանդամին, պոլիկլինիկայում հետազոտությունների համար ուսումնասիրում են բժիշկները, օգնում են աղջիկները, տան հարցերում, որ այցելում են, կատարում են օրինակ, եթե տվյալ հաշմանդամը կամ տարեցը անկարող է կամ հիվանդության դեպքում, տան աշխատանքներին են օգնում Տիկին Այգա, դուք տարեցների հետ երկար տարիներ է որ առնչվում եք։ Ինչ առանձնահատկություն ունի, երբ աշխատանքդ անընդհատ տարիքով մարդկանց հետ է, գուցե կենսափորձի առումով, թե որ նրանցից սովորում եք նաև։ Ինչպես ասում են, մարդը ինչքան մեծանում է, այնքան բաներ է սովորում։ Մենք էլ ունենք այնպիսի տարեցներ, որ իրենցից էլ ենք մենք որոշ բաներ սովորում, իհարկե լավ բաներ։ Նրանք բոլորը տարբեր են, տարբեր բնավորություն վայրով, խառնվածքով, ինչպես եք անում, որ բոլորի ցանկությունները իրականացնել, ինչպիսին պետք է լինի աշխատողը այս պարագայում, որպեսզի երկար տարիների փորձը արդեն ցույց է տալիս, որ մենք իրար հանդեպ հարգալից վերաբերմունք ունենք, իրար հասկանում ենք, իրար հետ լեզու գտնում ենք Մեր տարիցները եւ հաշմանդամները ըստ իրենց առողջական վիճակի բաժանում են 4 ենթախմբի։ Ա, Բ, Գ, Դ Ա ենթախմբում ընդգրկված տարիցները եւ հաշմանդամները կարիք ունեն մշտական խնամքի։ Բ ենթախմբում պարբերական խնամքի, Գ-ն մասնակի եւ Դ-ն սոցիալ-հոգեբանական օգնության։ Գրաֆիկի համաձայն սոցպասարկողները այցելում են եւ կատարում բաժներ ու հանրարարությունները։ Դուք ասացիք, որ նաև շրջկենտրոններում նման գործունեություն զավալվում է, այսինքն կապ կա շրջակայքների հետ։ Այո, այո։ Ստեփանակերտ քաղաքում 125 միայնակ տարեցներ եւ հաշվանդամներ են, Մարտունիում 19, Մարտակերտում 10, Հադրութում 8, Խաշաթաղում 6, Շուշիում 6 եւ Ասկերանում 15 միայնակ տարեցներ եւ հաշվանդամներ եւ նույն աշխատանքները կատարվում են շրջենտրոններում։ Տիկին Արեգա երևի կարևորագույն բան, որ տարեցներին անհրաժեշտ է այնուամենայնիվ ուշադրությունն է, ջերմությունն է, որի պակասը նրանք զգում են, հատկապես միայնակ տարեցները, ովքեր տնային սպասարկման կարիք ունեն եւ նույնիսկ տնից դուրս գալ չեն կարող ասենք, եւ սոցաշխատողի հենց ձեր գործունեության կարևորագույն կետն է ոչ թե այդ աշխատանքների մեջ է կենցաղում, որոնք անում են, այլ այն ներկայության, այն ջերմության, որը աշխատողները փոխանցում են միայնակ արեցներին։ Մեր տարեցները եւ հաշմանդամները մեծ ուշադրության կարիք են ուզում, որովհետեւ մենք իրանց համար որպես հարազատներ ենք եւ այդ ուշադրության կարիքը իրենք ոչ թե տոն օրերին են զգում, այլ ամբողջ տարին շարունակ։ Իրենց համար ուշադրությունը մեր կողմից շատ մեծ հարգարժան վերաբերմունք է։ Այսինքն նրանք ավելի շատ գնահատում են այդ ուշադրությունը ոչ թե այն, թե այդ սոցաշխատողը ինչ արեց այդ օրը նրանց համար։ Առաջի հերթին իհարկե ուշադրությունը, բայց եւ աշխատանքներն էլ, բայց մեծամասամբ այո ուշադրությունը Քանի որ նրանց երևի ավելի շատ պետք է որ միայնակ չզգան գոնե այդ մի քանի ժամը, ասենք։ Այո, այո, իրենք միայնակ չեն զգում, որ մեկն էլ հարցնում ասում մենք միայնակ չէ, քանի որ մեր տունը այցելում է սոցաշխատողը իմ թորնիկն է, իմ աղջիկն է։ Երկարամյա փորձը դες հնարավորություն է տալիս նաև հասկանալ, ինչ առանձնահատկություններ ունեն այդ տարիքի մարդիկ Այո, ինչքան տարեցներ եւ հաշվանդամներ ունենք, ամեն մի տարեց եւ հաշվանդամ իր բնավորությունը ունի։ Մենք նույնիսկ գիտենք, ով ինչպիսի բնավորության տեր մարդ է, ամեն մարդու հետ ուրիշ ձևի ենք վերաբերվում իր բնավորությունից ելնելով։ Այսինքն անհատական մոտեցումներ անհատական մոտեցումներ են ցուցաբերում, այո։ Իսկ նրանք ունեն հարազատներ։ Այո, ինքնիշնական, որ հարազատներ, բարեկամներ ունեն, ուրիշ երկրներում են, Ղարաբաղից դուրս են, իրանց մոտ չեն ապրում, իրանք մենակ են։ Իսկ կան որ ասենք նոր եք հայտնաբերել, որ միայն ակ տարեց է նոր եք սկսել այցելել։ Այո, ունենք նոր տարեցներ եւ հաշվանդամներ ունենք, այսինքն Ստեփանակերտ քաղաքում մենք տարեցներին հաշվառման ենք վերցնում միայն ու միայն քաղաքապետարանի սոցիալական եւ առողջապահության բաժնի մարմինի ղեկավարի որոշումի համաձայն։ Իսկ շրջենտրոններում սոցիալական ծառայության գործակալության պետի որոշումի համաձայն տարեցները ընդգրկում են մեր ցուցակ Տկինարկա նաև երևի մաղթանք հղենք տարեցներին, ովքեր իրենց կենսափորձն են փոխանցել ժամանակին եւ այլ շարունակում են փոխանցել երիտասարդներին, ում օրերը դուք այսպես ասած գունավորում եք, ջերմացնում եք ձեր գործունեության շնորհիվ։ Տարեց մարդկանց միջազգային օրը եւս մեկ անգամ մեզ պարտավորեցնում է կրկին ու կրկին ուշադրություն դարձնել մեր տարեցներին, որովհետեւ տարեցները ոչ միայն տոն օրերին են ուշադրության կարիքը զգում, այլ ամբողջ տարի։ Ինչպես ասում են, սիրեր եւ հարգիր ծերերին, տարեցներին, որ ծերության արժանանաս։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության աշխատանքի եւ սոցիալական հարցերի նախարարության ողջ ազնագազմի կողմից շնորհավորում ենք տարեց մարդկանց միջազգային օրը։ Ցանկանում ենք, որ առույգ լինեն ու միշտ շրջապատված լինեն հարազատ ու հոգատար մարդկանցով։ Ագնես Սահարությունյանը կենտրոնի շահառուներից է։ 80-ամյա այս կինը երիտասարդի ավյուն ունի, ամբողջ կյանքում աշխատել է։ Եթե հիվանդություններն ու տեղաշարժվելու դժվարությունները չլինեին, խոստովանում է, որ հիմա էլ կաշխատեր։ Տիկին Ագնեսա, դուք մեր նախնական զրույցում ասացիք, որ երկար տարիներ աշխատել եք միջին պաշտոններում սովետական ժամանակաշրջանում, միշտ աշխատանքի մեջ եք եղել։ Դուք կարող եք նաև տարբերությունները ժամանակահատվածների ասել, այսինքն այն ժամանակ ինչպիսին էր կյանքը, հիմա ինչպիսին է, շատ է փոխվել եւ դեպի որ կողմը ըստ ձեզ։ Փոխվել է, իհարկե փոխվել է։ Սովետի օրոք ինչ եղել է, օրենք հավա եղել։ Օրենքի տեսակետից է եղել։ Իսկ նրանից հետո մեր հանրապետությունը առանձնացել է եւ մնացած պետությունները առանձնացել են յուրաքանչյուրը իր սահմանադրությունը, յուրաքանչյուրը իրան ապրելակերպով, թե կրիզիս է եղել, թե լավ են ապրալ, յուրաքանչյուր պետություն իրան յուրահատուկ ձևն ունեցել։ Համարյա ես տարբերություն չեմ ուզում, որովհետև Սովետը օրոքելում եղավ միջին պաշտոններում եւ իմ ապրելակերպս միայնակին եմ եղել, երիտասարդ եմ եղել, յուրաքանչյուր միջոցառմանը ես ներկայ եմ եղել, Այն ժամանակ ես բնակություն սկի չեմ զգացել, որտեղ հիվանդություն չի եղել, ես էլ այդ պաշտոններում աշխատելս եմ պատիվ հարգանք, ես 61 թվականից կուսակցության անդամում, 78 թվից ընտանեկան պայմաններից ելնելով տեղափոխվում քաղաք Ստեփանակերտ։ Դուք Մարտակերտից եք, այո՞։ Հա, ես Մարտակերտի շրջանի Աղաբեկալինջ գյուղից եմ։ Բայց Մարտակերտում ապրել, ինձ պետական տուն այլել, շտեղ ապրելում լավ։ 78 թվականից տեղափոխվելում քաղաք Ստեփանակերտ, մի ամիս եմ այստեղ անգործ մնացել։ 79 թվականի հունվարից աշխատանքի եմ ընդունվել քաղաքային դատախազության գրասենյակի վարիչ։ Ես ունեմ բարձրագույն կրթություն, նույնիսկ կուսակցական դպրոցում ավարտալ 6 ամսով հաշվապահական կրթություն ունեմ Ամուսնաց եմ ամստը, ամուսինս հասարակական աշխատող է եկել, ես եմ աշխատալում դատախազությունում 13 տարի։ Արցախի պատերազմի ժամանակ ես տեղափոխվել եմ քաղաք Երևան եւ անտեղ մի տարի աշխատել եմ հանրապետական դատախազությունում մեքենագրուհի որպեսզի ես ինձ ավելի լավ զգամ լի աշխատանքի զուրկ չմնամ 93 թվին տեղափոխվել եմ այստեղ իմ տեղս ուրիշ աշխատող ընդունված ես չեմ նեղացել 6 ամիս աշխատանք չեմ եղել 6 ամսից հետո 94 թվի հունվարից ընդունվել եմ բարեպետական համույթի գլխավոր հաշվապահ մինչև 2004 թիվը 2004 թվից հիվանդության պատճառով աշխատանքից դուրս եմ եկել եւ մինչեւ հիմա ես ոգերի հիվանդության պատճառով անկողնային վիճակում եւ որպես միայնակ եւ խնամքի կարիքը զգացող եղել եմ սոցիալնախարարության ենթակայության տակ գտնվող տուն ինտերնատում որպես տնային պայմաններում հիվանդ ինձ միշտ խնամել են այդ կոլեկտիվի աշխատողներից մեկը անունը Սիուա է շատ բարի խեղճ գիդա շաբաթը երկու անգամ գալիս է իմ տունո գնումներ կատարելուց հետո զբաղում է իմ տնային ամեն ինչով կենցաղով։ Ես շատ գոհ եմ։ Սոցիալտախարարությունն էլ իրեն հերթին է ինձ, որովհետև ես շատ դեղորայք եմ գնում։ Պոլիկլինիկայից ճիշտ է 50% տալիս, բայց ես ունեմ շաքարային դիաբետ, ունեմ արտրոզ, այդ դեղը ռայքը ես կարողանում չեմ թոշակից բոլորը առնեմ եւ գոյատևիմ եւ դեղորայքը առնեմ դրա համար էլ սոցիալ-նախարարությունը տարին մի անգամ ինձ որոշ գումարա տալիս իմ դիմումի խնդրանքի համաձայն ես խորի շնորհակալություն հայտնում նախարարին Սամուել Ավանեսյանին շատ գոհ ինձ օգնում են նաև Ստեփանակերտ քաղաքում գործող հանգանակ հասարակական կազմակերպությունը, որի տնօրենն է Գոհար Հովանեսյանը։ Այդ կազմակերպությունն էլ իր հերթին է ինձ օգնում, թե մթերային, թե որոշ դեղորայքով։ Ինչպես որ ես շատ գոհում որ ես գտնում բարեխեշ մարդկանց ներքո, դրա համար էլ չնայած իմ հասուն տարիքից, ես 82 տարեկան եմ, բայց կոզեմ էլ ապրեմ։ Մի քիչ հիվանդություններս աստված բարի լավ է, ես դեռ չեմ ուզում երկրին բարձրանալ, ես ուզում իմ ժողովրդի կողքին լինել։ Այսինքն եթե այդ հիվանդությունները չլինեն, թող լինի, հասակի հետ թող լինի այդ հիվանդությունները, բայց նույնիսկ չնելի որ տանջվեմ, ասեմ ուզում մահանամ ոչ թե վատ ապրելուց մահանամ, այլ ցավերից ոզին մահանամ։ Դե տայել հոգու առողջությունը հա, պահպանել եք այսին։ Հա, հոգիս դեր երիտասարդ է։ Եթե ոտքերս էս թմրացությունը ինի վեճ, ես նույնիսկ կարող եմ աշխատել։ Ինչպես ասում հաշվապահին չկա գլուխը ձերքերը միայն թե աշխատել։ Այդ վերջը պաշտոնս հաշվապահությունն է։ Տիկին Ագնեսա, կենսափորձից ելնելով ինչ խորհուրդ կտայիք երիտասարդներին։ Իմ փորձից ելնելով ես խորհուրդ կտայի մեր երիտասարդությունը յուրան երկրի օրենքներին հավատա եւ միշտ լավատեսին է։ Լավատեսին է որ կգա այն օրը, որ ավելի լավ կլինենք մեր ապրելակերպը ամբողջ արտագնացը չլինի, ներ արտագաղթված ժողովուրդը հետ վերադառնան։ Մեր գյուղը Աղաբեկ Ալենջը։ Հիմա այնտեղ վերադառնում են։ Հիմա այնտեղ եղել է 40 ընտանիք։ Մի շաբաթ առաջում Զանգտովալ գյուղապետից հրցրավ, որ ժողովուրդ 55-ն, ասում է, Ագնիսա ուժե 3 ընտանիք եկավ նորից։ Տերալա 43 ընտանիք։ Այսինքն դա լավ միտում է, որ վերադառնում են հայրենիք, հա, հայրենի գյուղ այնուամենայնիվ։ Շենացնեն ամեն շրջան, թող իրեն գովարակները շենացնեն։ Ժողովուրդը կա երիտասարդության, ստեղ ապրել տեղնի, կինո լինի, կուլտուրական հանգիստերն անցկացնեն երիտասարդները, գործից կամն հիշտը կինան կինո չկար։ Հատկապես գյուղերում։ Հատկապես գյուղերում։ Այդ գրադարանները թող լինի, մանկապարտեզները թող լինի, որ երիտասարդ զույգերը իրենց երեխաները հազնե մանկապարտեզին իրանք գյուղում աշխատեն։ Ես այդքանը կուզեմ։ Մեր երիտասարդությունը թող շատ լինի, որ նայում եմ, տեսնում հղի կանած ուրախանում, ասում ինձ լավ թող ժողովուրդ երախապերին ժողովուրդը շտանա։ Մեր հանրապետությունը չնայած երիտասարդ հայ եւ այս րոպեին է գտնվում է պատերազմական շրջանում, բայց ելի իրենք իրենց ավանդույթները պահում Տիկին Ագնեսա, իսկ ձեր տարեկից մարդկանց ում օրը հոկտեմբերի 1-ին նշվել է։ Հոկտեմբերի 1-ին տարեստերի միջազգային օրն է։ Այո, օրվա։ Եվ այդ օրվա կապակցությամբ շնորհավոր եմ բոլոր տարեստերի, թողտալենի տուն ինտերնատը, թողտալենի իրենց տներում ապրող տարեստեր, որ ապրեն երջանիկ խաղաղության մեջ, կապույտ երկնքի տակ։ Մենք ձեզ մաղթում ենք առողջություն, ձեր ոգու կորովը լավատեսությունը շարունակական լինի հա։ եւ միշտ այդպես ժպիտով դիմավորեք ձեր տուն մտնողներին ես միշտ էլ այդպես երիտասարդ ժամանակս էլ եմ եղել հումորով աշխուժ կոլեկտիվների մեջ առաջ խաղացող խորհուրդներ տվող ձեզ երկար տարիների կյանք ու այդպես միշտ լավատես լինեք շատ շնորհակալ եմ Ճակատագրով միայնակ, սակայն բաց հոգով ու անչափ բարի են նրանք այս տարեցները, ովքեր ուրախանում են յուրաքանչյուր հյուրի այցով, ովքեր ընդամենը ուշադրության կարիք ունեն։ Աշխարի բոլոր տատիկ պապիկներն արժանի են ընտանեկան ջերմության մեջ անցկացնել ծերությունը, թորներով շրջապատված եւ ոչ միայնակ դրան բացվելուն սпасելով։ Այսօրվա համար այսքանը սիրելի ունկնդիրներ, հաղորդումը պատրաստել են խմբագիր Անահիտ Միրզոյանը, հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը։